для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Кузьма нахмурыўся, ну-ну, што ж я цяпер не чалавек, па-твойму? А ты яшчэ лічыш сябе за чалавека? Здратнік ты, а не чалавек. Вельмі хацелася Сашы крыкнуць з печы ў твар яму гэтыя пякучыя словы. Але яна стрымалася. Навошта нажываць ворога, ды да яшчэ і раздражняць яго? Выконваючы зарок, які дала сабе, яна не сказала больш ніводнага слова, пакуль паліцай размаўляў з Данілам і Полей. Калі ж ён нарэшце забраўшы зброю развітаўся па ўсім відаць задаволены сваім візітам, Саша за знявагай кінула брату: Эх, заячая твоя душа! Ён змаўчаў на гэтую абразу, а поле ўхваліла яго ўчынак: « Што ты, Саша? Дякуй Богу, што ў яго хапіла розуму аддаць гэта кузьме ўсё-ткі свой чалавек. Немцы знайшлі б страшна падумаць, што маглі б зрабіць. Але калі праз колькі дзён данік пачаў наведвацца ў школу, дзе размяшчаўся паліцэйскі пост і весці сяброўства з кузьмой і колькам трапашам, поля катэгарычна запатрабавала, каб нагі тваёй там не было. Саша падтрымала старэйшую сястру як табе не сорамна, а? А яшчэ плакаў над Алёшам кошалевым і над дзедам. А цяпер цябе да паліцаю пацягнула. Эх, ты, хутка сваіх людзей пачнеш забіваць. Не ваша справа, агрызнуўся брат. Ах, не наша, не наша, ну дык ідзі, ідзі, ліжы немцам боты, кланяйся ім. Юнак здрыгануўся, нейкі дзіўны тень упаў на яго твар, Ён утаропіў на Сашу вочы, у якіх таксама быў гэты цень. А яна, расчырванелая, узрушаная, з гневным бляскам у вачах стаяла перад ім і сціскала кулакі. «Адзін ужо робіць гэта, твой брат і дружок! Ідзі ты, ідзі, струп няшчасны!» Струп – вулічная мянушка Данілы – Ніхто не помніў, з якой прычыны яе далі, але хлопец страшэнна крыўдзіўся, ён адразу згарэўся і, мабыць, не знайшоўшы больш нічога, чым можна ў адказ дапячы сястры, крыкнуў «Ты! Ты прыехала са сваёй байстручкай! Дык маўчы!» Даша задыхалася от абразы. Яе Ленку, самае дарагое і светлае, што ёсць у яе пакутлівым жыцці, жывую часцінку пець, які ў гэты момант магчыма сцякае дзе-небудзь крывёю, іх роднае дзіця назвалі такім зняважлівым словам. Хіба можа маці пачуць такое і вытрываць, а? Саша уляпіла брату аплявуху ашаломлены, ён спачатку адскочыў, ухапіўся за шчаку, а потым тыграм кінуўся на Сашу, учапіўся ў яе валасы, тузаў і сам стагнаў і плакаў. А яна ашалела малаціла яго кулакамі, куды папала. Добра, што поля была ў хаце і хутка разбаранила іх. вось ужо каля месяца яны не гавораць, не глядзяць адно аднаму ў вочы. Саша вельмі цяжка праз гэта, толькі цяпер вось стала крыху лягчэй, калі вырашыла больш не маўчаць, а пачаць змаганне за брата. Прыехаў сын гаспадара, хлапчук год 13 забраць бульбу. Ім прыйшлося добра папаціць, пакуль ускінулі навоз, не пасіліць цяжкія мяшкі. Саша нават узлавалася ў думках. Дзіця прысылаюць, самі не могуць прыехаць. Мала што капаеш на іх, дык яшчэ мяшкі цягай. Адчуўшы зноў горкую крыўду за свой наймецкі лёс, яна хутка пайшла ад воза. Але хлапчук, які, магчыма, дзіцячым сэрцам чыстым і чулым зразумеў яе дагнаў і даверліва прышаптаў: « Саша, хочаш, на віну скажу, якую? Паліцаі партызана злавілі. Саша здзіўленая павярнулася да яго. Партызана, сапраўднага? Ну так Кузьма яго у калодзеж пасадзіў. Кажуць, гэта нейкі сваяк ганны з рэпак. Яна хлеб для партызан пякла, ён відаць, прыйшоў, каб забраць гэты хлеб. А Марфа вугняўка падгледзела, што ў ганны ўсю ноч у печы паліцца, ды ўзяла кузьму сказала. Паліцаі яго на вышках знайшлі. А цяпер у школьны калодзеж пасадзілі. Як ты думаеш, што яны зробяць з ім? Да Сашы кепска даходзіў сэнс апошніх слоў хлопчыка, бо навіна гэтая была для яе вельмі нечаканай і новай. Нязвыклыя думкі завалодалі ёю. Бацька кажа, расстраляюць. У немцаў такі загад ёсць партызанаў страляць. Хлапчук цмокнуў на каня і паехаў. А Саша асталася стаяць з капаніцай у руках. Яна глядзела ў далячынь, дзе відны былі хаты, але нічога не бачыла, акрамя туманнага вобраза партызана. Ё вельмі хацелася уявіць гэтага чалавека ў яго рэальным чалавечым абліччы. Але перад вачамі паўставалі па чарзе Петя, бацька, Уладзімир Іванович, сакратар райкома, стары рэчыцкі доктар, адным словам, усе самыя дарагія блізкія людзі, усе тыя, каго яна паважала ў жыцці. Можа, як ніколі яны паўставалі вельмі яскрава, таму яна доўга не краталася з месца, адчуваючы ў душы нейкую радасць, узнёсласць і рашучасць ад думкі, як маланкі светлыя і страшныя, радасныя і небяспечныя. Значыцца, не хлусілі людзі, калі казалі, што не толькі недзе з ракою па лесі, але і тут блізка у іх лесе ходзяць партызаны. А ў вёсцы ёсць людзі, якія смела памагаюць ім. Гэтая Ганна з рэпак, як яе называюць усе, маладая ўкраінка, непрыкметная жанчына, ціхая і добрая. У яе двое дзяцей, а муж у арміі – Аднак яна не пабаялася пячы хлеб партызанам. А вось яна Саша жыве як на нейкім туманным востраве. Нічога не бачыць, нічога не чуе і ўсяго баіцца. А брат горніцца да паліцаю. Яна ўся халадзее ад думкі, што Даніла можа быць нейкім чынам замешаны мець дачыненне да арышту партызана – хто ён гэты чалавек малады стары здрада загубіла яго чаму людзі такія жорсткія і бязлітасныя Хаця няма чаму здзіўляцца, усе ведаюць вугняўку дачку кулака, якая свайго ўласнага мужа, за якога выйшла, каб не трапіць на салаўкі, жыла са свету. Але Кузьма, Кузьма з беднай сям'і і такі падлюга. Садзіць жывога чалавека ў смярдзючы калодзіш. Ніхто б ніколі да гэтага не дадумаўся, а ён вось, гад, дадумаўся. Спачатку пасадзіў туды двух вяскоўцаў, якія адмовіліся ісці на рамонт шашы, а цяпер партызана. Саша добра ведала гэты калодзіш, шырокія бетонныя трубы, слізкія, зялёныя, школа, былы папоўскі дом. Пры жыцці папа ў калодзежы была празрыстая сцюдзёная вада. У Сашы захаваўся ў памяці ўспамін маленства. Яна памагала маці паіць папоўскіх кароў і круціла калаўрод. Гэта было надзвычай цікава. Праз год пасля таго, як папа выселілі і зрабілі ў доме школу, вады ў калодзежы не стала – Бабкі плявузгалі, што ад Бога гэта. Выгналі айца святога, перасох калодзеж. Але кожны вучань ведаў, па якой прычыне знікла вада. Дзеці кідалі туды пясок, цэглу, смецці і крыніцы забіліся. За 10 год накідалі столькі, што калодзеж напалавіну памялеў. Аднак і цяпер ён яшчэ даволі глыбокі, адтуль патыхае гнілой вільгаццю. І вось там у гэтай гнілоце сядзіць чалавек з чыстым сэрцам, які не шкадаваў свайго жыцця за народ. У Сашы гарэла душа ад думак пра невядомага партызана. Яна паспрабавала працаваць, але капаніца вывальвалася з рук. Тады яна кінула ўсё і пайшла дадому. «Чаму так рана?» – здзівілася поле, якая убірала капусту з гарода. «А, абрыдла мне!» – злосна адказала Саша. «Што яна і мічка? Няхай яна згіне іх бульба!» Старэйшая сястра разумела яе, таму не сказала ні слова, толькі ўздыхнула. Клопат аб сям'і ляжаў на яе плячах. З адным заняткам Саша забывалася на ўсё іншае, калі карміла дачушку, гуляла з ёй. Ленка ачуняла і ў чатыры месяцы была таўстенькая, рухавая, і кожнай маці, так здаецца, надзвычай разумная для свайго ўзросту. Яна ўжо умела смяяцца, хапаць за валасы, за нос драпацца, і ўсё больш і больш рабілася падобнай на бацьку. У яе ўсмешцы Саша пазнавала ўсмешку Пятра, яго прыжмур вачэй, яго зморшчынку на лбе. Радзімая плямка на мочцы вушка была такой дакладнай копіяй, што маці заўсёды смяялася, гледзячы на яе. Саша зайшла ў хату на пальчыках, бо Поля сказала, што Ленка спіць. Але малая не спала, моўчкі ляжала ў калысцы і смешна лавіла сваімі пухлымі ручкамі чырвоны шарык, прывязаны над ёй. Саша радасна кінулася да яе, схапіла на рукі. «Датчушка моя любая, радасць моя адзіная, ляжыш і маўчыш, слаўная моя маленькая». Дзяўчынка радасна загудзела і ўчапілася ручкамі ў маміны валасы. Саша радасна карміла малую гушкала, забаўляла і сапраўды на нейкую хвіліну забылася на партызана. Але прыйшла поля, попрасіла нешта зрабіць у гаспадарцы, Саша выскачыла на двор, як заўсёды імклівая, спрытная і ўраз спынілася, уздрыгнула. Перад вачамі была школа. Потым, За што б яна не бралася, усё валілася з рук, з галавы не выходзіў партызан. Музыка Уся спаши статак. Коровы своим муканьем обудили тишиню. Але разышлася жывёла по дварах, і зноў стала тихо і пусто. Тишиня і пустеча. Змоўклі певні, бо іх порезали. Зніклі собаки. Не гулялі на вуліцах дзеці, не хадзілі беспільныя патрэбы дарослыя. Характэрныя рысы жыцця вёскі – у часы акупацыі. Трэба прынесці вады, напаіць карову. Саша схапіла вёдры, выскачыла на вуліцу. Іх хата стаяла на аднолькавай адлегласці ад суседніх калодзежаў. Яны хадзілі то да аднаго, то да другога, каму куды падабалася. Цяпер Сашу пацягнула ў той, што бліжэй да школы. Але ў тым калодзежы нямецкія танкі зламалі журавелі, цяпер вяскоўцы хадзілі туды кожны са сваёй вяроўкай. Саша вярнулася ў двор і ўзяла пад паветкай лейцы. Яна набірала ваду і не зводзіла вачэй са школьнага двара, з таго калодзежа, што вытыркаўся з зямлі абгленцаванай бетоннай трубой. Там таксама было ціха і пуста, як і ўсюды навокал. Над комінам школы ўзнімаўся ў хмарна асенняе неба празрысты дымок. Рана запалілі паліцаі, Відаць, зноў самагонку гоняць. Саша доўга чэрпала ваду, падняла цяжкія вёдры на каромысел, намерваючыся ісці, зноў паставіла на зямлю, Нарэшце пасля доўгага вагання нясмела рушыла да школы з лейцамі ў руках. Я толькі гляну, толькі гляну, які ён партызан. Толькі гляну, стукала сэрца моцна і часта. Брамка на школьны двор была зачынена. Але як толькі яна штурхнула яе на ганку, як па сігналу з'явіўся Кузьма. Э, хто там? Ты, Саша! Здзівіўся ён, аднак хутка саскочыў з ганка, каб адчыніць. Кажуць, Кузьма, ты партызана злавіў, праўда? Праўда, вонь, сядзіць у калодзежы, як міленькі. А можна паглядзець, які ён? О, для цябе, Саша, усё можна. Ты ж ведаеш, я цябе заўсёды паважаў. Намагаўся заваяваць яе прыхільнасць паліцай, мабыць, неспакойна было ў здрадніка на душы ад думкі, што нават сваякі асуджаюць яго. А ён вар'ят нейкі сядзіць, песні спявае, вершы на памяць чэша быццам і не разумее, што яго чакае. Саша схілілася над калодзежам і ўбачыла ў глыбіні, адкуль патыхала гніллю схіленую постаць чалавека. Ён ціха спяваў па-ўкраінску прыглушаным голасам, аднак выразна вымаўляючы словы. Як Хороше, як весело на білим світі жить. Чого ж у мене серденько і мліє і болить? Бицем горкі Яблык захрас у горле у Саши. Магчыма, сляза яе упала на таго, хто сядзеў і спяваў там унізе. І ён падняў галаву. Саша ўбачыла, як пакашашчы заблішчалі яго вочы па ўзброку калодзежа. «О!» – выгукнуў ён маладым голасам. «Хто ты? Анёл з неба? Ці зорка вячэрняя? Зорка вячэрняя?» Марыя. Ён засмяяўся, нечакана прычытаў незнаёмыя Сашы вершы па-руску. Працікалі сталецье, как сны, Долго ждал я тебя на земле. Хто ты? У сваю чаргу і таксама на ты ціха спытала Саша. О, падучая дева звезда, Хочет земных речей. Я... Ён падхапіўся, падняў рукі і сказаў зусім іншым голасам сур'ёзна горда: «Чалавек я! Чалавек! Ты ведаеш зорка Марыя, што такое чалавек? Бачыла дурнога, засмяяўся кузьма і адышоў ад калодзежа. Яму абрыдлі ўжо дзівацтвы партызана, ён двойчы дапытваў яго, біў і нічога не выбіў. Паслаў гніду воласць з рапартам начальніку паліцыі. Чакаючы, што з такой прычыны начальнік можа сам завітаць да іх, яны сколькам трапашам пераганялі самагонку, каб зрабіць чысты спірт. Як ты трапіў сюды? яшчэ цішэй спытала Саша, нахіліўшыся ў самы калодзеж. А ты спытай у таго сабакі, што гырчыць недзе там. Саша азірнулася. Кузьма падымаўся на ганак школы. Табе цяжка? Спусціся да мяне, мне будзе весялей і з глыбіні бліснулі яго зубы. Ты сапраўдны партызан? Не, зроблены татам і мамай. Ты ведаеш, што цябе чакае. Мяне? Ён на міг як бы задумаўся і раптам зноў засмяяўся. Анёлы на небе! Ураи, летим со мной. Ты мог бы вылезти оттуль? Ён нейк рвануся, прыціснуўся да трубы, быццам на яго нешта падала. Саша азірнулася зноў. Кузьмы не было. І тады на партызана сапраўды упаў канец лейцаў, Другі канец іх Саша хутка накручвала на руку і шаптала: «Яго няма, няма, ён пайшоў у школу. І адразу востры край трубы разануў яе рухі грудзі, яна не паспела нават падумаць, што робіць, што ёй можа быць за гэта, а ён перамахнуў ужо цераз трубу і схаваўся на тым баку калодзежа. Перад яе вачамі мільгануў апухлы з кровападцёкамі твар. «А ты, ты як?» Гарачым шэптам спытаў ён, не паказваючыся з-за трубы. «Я...» Яна ні да чаго не рыхтавалася, ні аб чым не думала, ўсё гэта здарылася вельмі нечакана для яе самой, але мозг працаваў з такой яснасцю, што яна адразу знайшла, што адказаць, каб супакоіць яго. Я нічога. Я сястра паліцая. А, -а, -а. працягнуў ён і кошкай амальна чацвярэньках сігануў да хлява, з незвычайнай спрытнасцю пераскочыў цераз паркан і, пятляючы, пабег па полі да алешніку. Музыка Саша стаяла з накручаным на руку канцом лейцаў, глядзела яму ўслед і зачаравана слухала дзівосную музыку, што нараджалася ў яе сэрцы, запаўняла ўсю яе істоту. Нешта накшталт урачыстага гімна – Ад музыкі гэтай адначасова рабілася радасна, быццам вярнулася страчанае шчасце і журботна хацелася смяяцца і плакаць. Thank mm -hmm. you. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.